حديث يكوم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن هذه الحبة سوداء شفاء من كل داء جناب رسول أكرم صلى الله عليه وسلم سلم میفرمایند آگاه باشید سیاه دانه علاج هر بیماری است дар ин ҳадис ҷаноби расули акрам сал ллоҳу алайҳи васалам моу шумо мусалмонҳоро огоҳ мекунад ки ай мусалмон огоҳ бош сиёҳдона илоҷ барои тамоми бемориҳо аст шифо барои тамоми касалиҳо аст ин сухани ҷаноби расули акрам сал ллоҳу алайҳи васалам аст ин ҳадис аз китоби саҳиҳ бухорӣ